повний ажур. Наш чорнобородий малюк луснув Дона Фернандо. А Хоцудай сам йому нагадав, що Дон Фернандо більше як удвічі старший за нього. То Раймон і його тільки замахнувся. Борода в Раймона сьогодні стирчала вперед, надаючи йому вигляду зухвалого сарацина, і увесь він пашив якимось похмурим чорним вогнем. Схопивши в каюті свою зібгану куртку, він притьмом кинувся на двір, а до Булатової каюти підійшов Хуан Естрада. Сеньоре матрос, почав він урочисто, ви знаєте все? Естрада глянув на француза, але той навіть не кивнув. Тоді я вам коротко розповім ситуацію. Підійшов Казімир Потоцький і став між ними двома. Хуан Естрада притишив голос. То не секрет. Ми всі не полюбляємо того Фернандо Фернандеса. Піночетівський журналіст факт не викликає сумніву, та й Дон Фернандо знає про це. Але треба бути стриманим, елементарна норма співжиття. На нашій планеті так усе переплилося, що коли ми на кожне слово відповідатимемо двома, то ні до чого не зможемо добалакатися, сеньоре матрос. У таких випадках моя мати завжди казала, маючи на оці доню Тересу де Сон Мартін. Доньє Тересо. Булат сперся об стіну, заплющив очі і спробував уявити на місці Хуана Естради іншого Семена Семеновича Семенюка, доцента кафедри юриспруденції, відомого на всьому факультеті демагога і балакуна. Ефект був несподівано разючий. Доцент мав таку саму звичку вимахувати руками і не жаліти чужих вух. Навіть голос накладався бездоганно. Тепер замість аргентінця Хуана Естради в приміщенні японської бази стояв Семен Семенович Семенюк, а всі його уважно слухали, конспектуючи кожне слівце. Булат матрос розплющив очі, але цього химерного враження вже позбутися не міг, говорив Семен Семенович. Ну, та й що? Булат бодай щемності мусив удавати уважного. Хуан Естрада ще дужче замахав руками кудись за двері чи за вікно. Я зробив донові Раймону зауваження. Я сказав йому, вельми шановний колего, всі ми тут певною мірою брати по перу. Небо зібрало нас докупи, щоб випробувати наші людські якості і хист, і свою витримку треба ощадливо плекати. Але тут утрутився наш французький колега сеньор Мерсьє Дон Базіліо. Хуан Естрада непорозуміло розвів руками і зачепив Потоцького по голові. Я не знаю, чому він називає мене цим ім'ям. Та перестаньте вимахувати руками, обурився австралійський поляк. Добре, я зрозумів усе. Я не вимахуватиму, щоб не шокувати ваших аристократичних смаків, сеньоре Потоцький. Але зараз я скажу сеньорові матросу таке, що в нього волосся стане дибки. Сеньор Мерсьє сказав мені, Дон Базіліо, якщо ви хочете бути справедливим до кінця, то насамперед мусите. Хуан Естрада ще довго запально промовляв. Але була тобі обридло слухати цього нового Семена Семеновича, якого знав увесь Київський університет. Булат просто стомився тонучи в зливі барвистих нескінченних слів. Він уже міг зробити висновок, як пише свої звіти і нариси цей аргентінський журналіст, але то було між іншим. А з усієї розповіді витяг для себе стисле різюме. Відлюдькуватий чилієць Дон Фернандо, який протягом останнього місяця не вимовив і тридцяти слів, сьогодні вранці зненацька розбалакався звернув увагу бельгійця Раймана Олександра на порвані штани, поцікавився, чи не ушкодили тоді собаки його грішну плоть. Запропонував навіть свої послуги полатати йому штани, оскільки в такому вигляді незручно ходити в товаристві представниці ніжної статі. Райман вилаявся і сів за стіл. Може, все на цьому і закінчилося б, але місіс Кетт яка чула ту розмову, зайнялася дзвінким смішком, який здався Раймонові дуже образливим і зверхнім. Дон Фернандо теж засміявся.